malricai homoi estas ofte pli helpemai ol riciuloi. En la plei malhelai anguloi attendas jen ca jen plei agrablai homoi. Tion travivas, kiu exemple curagas en iri, ce strat angulo trinceion, kiu impressas malhele. Antau la bufedo sidas, staras, cae trincas tie ofte homoi, ciui mem nur malmulton posedas, ciui tamen rencontas fremduloin cun prescau hontiga boncorezzo. Cae dum la nuovulo en la trincaeo ancorau luctas contra sia embarassigio, unu e la daurai gastoi jam estas invitintalin por trincajo contraste al tio, brile poluritae trinceioi, shainas esti un uo pigai installajoi por la animo. Plei multae gastoi tie, ja bel aspectas, sed ili malvarme rigardas tra la aliai visitantoi, quas au tiui nece estus. Psicologoi povas confirmi tiaen ce bufedain observoin per experimentoi el la laboratorio. Tiel ili montris, che homoi cun malalta socia statuso reincontas aliaen homoin ofte cun aparta malfermitezzo. Ili captas pli rapide vidan contacton, ili pli ofte ridas, cae tiel pli faciligas al aliai homoi ec contacti ilin cae che onien bier trinceio pli ofte invitas por biero, ole nobla trinceio, tio same congruas cun la eltrovoi de la scienzo. Mal ricai homoi estas ofte pli mal avarai, cae mal casas crome pli grandan empation, ol anoi de privilegiitai tavoloi. La soci economia statuso de homo, do ne nur efficas alla la materiala bonfarto, sed gi influas crome la pensadon, agadon, cae sentadon. Helpemo cae empatio lautio estas bonae consequenzoi de malbonae circunstanzoi. En la mal suprae tavoloi de lo giantaro, oni simple pli besonas unula alian, cae oni perceptas sin, pli, ciel parton de collectivo, ol kiel individuon, kiu desiru mem disvolvisin iel. Ca kiu je aparta grado besonas aliaen homoin, tiu profitas de tio povilegi la sentoin cae emociaen statoin de sam sortuloi. Ponstatai homoi aliflanke, en studajoi malcasas ofte malagrablain traitoin. Exemple ili helpas al homo i kiui urge besonas helpon, nur se tio ocasas publice. Tiel ili povas presenti sin, kiel bon faruloi, cae povas senti fieron prisimem. La homoi sen privilegioi ali flanke oferta subtenon pli ofte, se ali neniu alia rimarcas tion, do quasau helpemo estus tutte mem comprenebla afero. Tio tamen ne estas causo por nun romanticigi mal ricetson cae simplan vivon. La alta nivelo de stresso en vivo de subsoilai circunstansoi becas ancao rifuson. Iel mal supra fino de la sozio, antao iugioi, contrao mal primultoi, estas aparte el formigintai. La causa por tio estas che homo cun malalta qualificoi devas concuri cun emigrintoi el malorica e landoi pri labor postenoi. Estas tamen probable che tiui antau iugioi facile malaperos. Ciam oni rencontigas cune ce buffedo de trinceio, caise oni rimarcas che oni sentas la sama urgiajoin Caesorgoin